Andersen Storlisensparty spilles inn foran et stille og høflig publikum. H.C. Andersen Storlisensparty spilles inn foran et stille og høflig publikum. H.C. Andersen Storlisensparty spilles inn spilles inn for et stille og høflig publikum. Hei, velkommen til H.C. Amundsen Stor lisensparty. Hallo, hallo. Vi hører den kule musikken i bakgrunnen. Ja, nå er det en ny episode. Vi spiller den inn akkurat nå. Dette blir kjempegøy. Ja. En jo, time med underholdning. Yes. uh, <laughs> skal vi gå hef? Skal vi snakke om verdens problemer i dag? Eller, hva ser du for det? Prøve på mer humor, eller bare ta det som det kommer. <laughs> Prøve på humor, eller? Har du noe interessant du har observert eh, den siste uka som du har lyst til å ta opp? Sånn type... Jeg har lagt merke til... Eller, <laughs> jeg tenkte på... Som jeg har sikkert men jeg har lagt merke til... Jeg har lagt merke til... jeg har lagt merke til at dyrene... Nesten alle dyrene går sør Uh, eh, jeg føler ikke de kommer tilbake nå. Nei, jeg føler det er akkurat som at de rømmer fra noe. Jeg ja. tror ikke det er Godzilla eller... Uh, 2013, men jeg vet ikke hva de rømmer fra. Vi er jo snart på vei inn i Age of Aquarius, er det ikke det? Ja, det er jo 2150, eller 2050, ja. Eller, det, det, er jo sånn her, det har sånn 200-300 års slingringsområde, så vi er jo på en måte i begynnelsen av Age of Aquarius nå. Ok, men det er kult. Tror jeg. Hva, hva er Aquarius egentlig? Det er et stjernetegn. Ja, men hva er liksom symbolet? Jeg husker ikke, men det er noe fiskegreier. Vann. Ok. Vi sitter, <laughs> vi sitter jo, nå sitter vi ikke foran uh, uh, lenger. De, de, siste episoderne så har vi stått foran uh, eh, Elkem. Elkem, ja. Elkem, fabrikken Elkem. Er det AK, eller? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke heller, jeg vet bare at uh, det, de har lagt, eller de kjører ikke på full, altså det, det er mindre produksjoner enn det pleier å være. Det er veldig stille. Jeg jobber jo, jeg er jo innom der på jobb innimellom og ja. skriver opp varer som de skal fylle på. Det er, det er veldig lite på gang på tida der på Elkem, tror jeg. Trist. Veldig trist. <laughs> Det er jo... Um, Hardt arbeid hans nordmenn. Det. Dette er jo på en måte en turbulent tid for mange. Ja. Dessverre. Dessverre. For meg jo. Jeg føler meg... <laughs> <laughs> ikke høy energi da. Det er jeg ikke. Nei. Men eh, hvis vi først skal si det her og snakke i mikrofon, så må jeg i hvert fall prøve å gi noe av meg selv. Ja, må jeg overkompensere? Kanskje. Skal jeg være heit her oppe? Hæ? Ikke heit her oppe. Hæ? Polishore. Ja. Ikke være polishore. Jeg hater, jeg hater ikke polishore. Det kan jeg ikke si. Men jeg har et anstrengt forhold til han. Men det har vi snakket om før. Ja. Jeg føler han er et, men han er jo bare et, et offer for omgivelsene sine, som alle oss andre. Et best off-episode? Ja. <laughs> Er dette en best of episode? ja, <laughs> jeg føler vi sa akkurat det samme i en annen episode. Ja, at vi skal liksom... Uh, å ja, å ja, sånn ja. Mindfuck. Om dette egentlig bare er klippet sammen en best of episode. <laughs> okay, jeg, nå prøver jeg å komme på noe. Ja, det, er, det, er veldig viktig å, å være... Å tale forutsetninger og hvis du skal ut og reise, at du passer på at taxisjåføren holder fartsgrensene, måtte da passe inn forbi... En ting eh. jo fartsgrensene, men uh, det er kanskje lokal referanse, men når du kommer forbi Hamresanden, uh, det er jo, altså, jeg kan ikke si at det er sannsynlig, men det kan jo... Jeg sier ikke at det skjer, men hvis det skjer... Altså, det kan jo hende han svinger av, og så kjører inn i Baggard, og så står fire av fetterne hans der. Ja. Skal vi intervjue deg ungdommene der? Skal, skal, vi intervjue deg ungdommene der? Er du klar for dette her? Frykter for livet mitt nå. Nå, nå, tror jeg bare jeg gjør det. Nå tror jeg bare vi kjører hen til de ungdommene her. Unnskyld, jeg kommer fra Radio Ung. Ok. Uh, pleier det som regel å stå her på lørdagskveldene? Det var sykt vittig. <laughs> ok. Skal vi ha mer best of... Eh? Til, jeg vet ikke om det var best of eller? Er det mer sånn random picks? Ja. Nei, jeg eh, vet ikke det. Jeg burde kanskje... Um, burde kanskje hatt noe å prate om, jeg vet ikke. Jeg Altså på Fringe det siste. <laughs> Nei, jeg så jo Zeitgeist, uh, halve Zeitgeist Addendum i går. Ja. Uh, det, jo, det, er jo filmer du har snakket om før at du har sett, og det er jo... Jeg hadde jo et forhold til Zeitgeist den første fra tidligere. Når jeg så den, så ble det jo tydelig at 9-11 eh, var en konspirasjon, at alle religioner trekker fra <laughs> sola, og, at, og i den andre her så er det jo <clears throat> pengesystemet og imperiet USA eh, som er mer i ja. fokus, og det var interessante greier. Men det, det kan du faktisk plugge Wall of Films, 500 Films for Action. Veldig kul side med eh, veldig mye bra dokumentarer ja, for dette Psycho er på internett. Ja, psychos filmer er der, for, eh, Forks Over Knives er der, Food Inc., Capitalism and Love Story er der. Inside Job. Inside Job, uh, Century of Self. Um, Alle, det er 500 filmer. Mm, som kaller for action. Ja. Som kaller ut etter action. Det er ikke noe, du har ikke den her, uh, et lite stykke Norge den der. Nei, det tror jeg ikke. Men uh, jeg så en film, jeg husker ikke hva den hele filmen, det var veldig kul. Uh, for det er jo, ligger på, det er jo gratis, eller det er jo det som liksom lagt ut til, så alle kan se det. Og der var noen som hadde tatt opp fra NRK og lagt ut. Okay. Det var norsk tekst. Men det er jo kul med Google nå, at det finnes norsk tekst på alt på Google. Alt? Ja, det er jo sånn beta-type, at du oversetter mens du ser, eller et eller annet. Ja, oversetter det du ser, filmer du ser på. Altså, hvis du ser Psychos på YouTube, så kan du uh, ha norsk tekst på. Ja, det er jo megakult. Ja, hvis du trenger det. Ja, for jeg trenger ikke det, for jeg er ganske habil i engelsk, egentlig. Ja. Det er jo et bra tilbud for folk som ikke kan det, eh, så godt engelsk. Ja, det er et godt tilbud for folk som er døve. <laughs> Ja. som må <laughs> det lese. Det. det merkelige med at uh, det finnes døve her. Ja, døvstumme er jo enda trist da. Døvstumme, blinde. Det finnes det jo. Ja, det holder på med her. Jeg bare mobber, eller <laughs> liksom... Jeg respekterer døvstumme og blinde, og det kjipeste ja, det er jo... Både, det er jo noen som er både døvstum og blind. Ja, ja. Det, det er jo bare tankene dine. Og så skriver... For, ja, men det er, det er en slang sånn i forhold til eksistens for noe, men det er jo folk som skriver på ryggtavla eller et eller annet. Jeg skjønner ikke hvordan de lærer det, men skriver eh, jeg tror Per Fugge de prater om det på trygdekontoret. Skriver på ryggtavla? Ja, de, liksom, eller ryggen, tror jeg. At de, de liksom, de sier det og tolker, og liksom skriver på ryggen, det, de synes. Så de skjønner for noe som eh, liksom ble sagt, eller? Altså, jeg mener, her må vi sette, altså, eh, vi må trekke en linje i sanden her, altså, eh, greit, et liv er et liv, men eh, vi kan ikke drive og altså, vi kan ikke drive og, og, jobbe så hardt for at alle skal få et bitte grann bedre liv. <laughs> Mener du det? Jeg føler jo altså, det er greit nok folk med Down-syndrom eh, la de bo i boliger sammen, la de ha det gøy sammen, la de drikke brus og cola og, og ha noen flotte liv. Men folk, sånne håbløse sager som døvstumme blinde, som, altså hvor mye av skattepengene mine skal gå til at de tegner på ryggtavlene til hverandre. Eller misforstod jeg det der? Nei. <laughs> Nei. Ja, vil du at skattepengene dine skal gå til for noe da? Skattepengene mine vil jeg at skal gå til meg selv hvis jeg havner uh, uten jobb. Uh, jeg vil at de skal gå til de rundt meg som er uh, mentalt for, plaga, som trenger en pause. Jeg vil at de skal gå til... Det er jo dine. Nei, det kan gjerne gå til andre enn mine, men... Så du har ikke lyst til å lønne en eh, saksbehandler i bygg og... Eh, bygg og... Hva det for noe? Jeg vil at de skal gå til kultur. Ok. Jeg vil at de skal gå til frem, fremadstormende manusforfattere, folk som prøver å skabe noe nytt i Norge. Du vil heller at Norge skal bruke penger på fremadstormende manusforfattere enn å hjelpe døvste med blinde? Jeg vet ikke, det, det, dette ble, det ble, jo som, det ble jo veldig, du konfronterer meg med vanskelige spørsmål, merker jeg. Ja. Neida, altså, hvem er jeg? Hm? Hvem er til å ha noen meninger? <laughs> Nei, vet ikke. Neida. Um, ehm, I et demokrati så er du veldig da, viktig. Skal jeg, nå skal jeg kaste en brandfakkel her. Ok. Jeg mener at, uh, at vi godt kan strekke oss langt for de som er mindre privilegierte enn oss selv i samfunnet. Ja. Men jeg synes også, gå på en lim, on, lim. Og. Men jeg synes godt vi kan hjelpe folk i utlandet. Ja. Det trenger ikke å være... Vi kan prøve, altså, la oss hjelpe alle så godt vi kan. For all del, jeg, jeg bare tuller. Det, noen ganger så tyr jeg til ironi for å prøve å være amusing. Det, ja. det, og det, det må jeg bare beklage for deg som ikke forstår ironi. Uh, ja. Best of... Ironi hva er egentlig det. Herregud. Det er det. Jeg har med skjønner fra ironi og folk som bare ikke snakker sant. <laughs> Kult. Hva er det folk, er folk ironiske på sånne ting som... Hvorfor, hvorfor tar du deg bryet til å være ironisk på sånn en triviell, simpel, enkel ting? Jeg må bare bry deg at du blir nødt til å, å, å lave dårligere lydkvalitet på deg best of-klippene som angivelig skal være fra tidligere episoder. Nei, for det her er jo uh, remastered, uh, digitalisert. Uh, Hva er det som er galt med oss egentlig? Hæ? Hæ? Ja, dæven. Nå <laughs> sykler det akkurat en... Nå sykler en person rundt bilen. <laughs> Er du klar over det? ja, jeg lurte på om jeg skulle ta en runde til. Jeg tror det er det. Alle <laughs> skulle ikke den. Vi er ikke de eneste som er, jeg vet ikke. <laughs> Det men sært. Veldig forstyrret. <laughs> det er sånn her sykkelgjeng som... Han sykler vekk i det minste. Det er sånn her... er eh, akkurat så mye kom med henne. For å på sykkel, og skal sånn... sirkulere rundt, og så blir han med sånn her krigsrop eller en gjengrop, og skal Herregud, hvor bra den der... Uh den scenen som vi snakker om på Jeff Garlin med Will Ferrell, eller den greia fra Anchorman når uh, Steve Carell uh, oh. når han dreper en med en trident og Will Ferrell sier at du må lay low <laughs> Find a safe house <laughs> Find a safe house det var det beste noensinne og det er sikkert det Asbjørn Slettmark heter enig i ah. han digger alt som Adam McKay og David Wayne har lagd. Men um, uh, hvem er vi? Når vi sitter her i episode, jeg et sted mellom 10 og 20 og babler om best of, <laughs> er vi tilbake, altså er vi så utrolig i vår egen lille boble i denne bilen? Jeg vet ikke, jeg føler jo uh, Scrubs har jo vært inn på det når uh, folk har fått lav så mye, eller liksom de har, uh, de kan ikke lave noe nytt nå som de bare eh, har sånn mimre episode, <laughs> der vi bare liksom spiller av en klipp jeg har lavet før. Ja, vi orker ikke å lave en ny episode denne Nei. uka. Vi trenger en uke til å folk, folk, er glad bare de ser ser på, eller hører ser, på i vårt tilfelle. Så lenge de får den eh, triugelige episoden, da, så. så. Så, lenge de får det shotet der Sarah Chalke uh, ser ut som en sød gris, så er det ja, Eller JD ser litt opp til venstre ofte. Jeg tror det er venstre går til. Eller uh, uh, Perry Cox. Uh, Hva en haug eller <laughs> skrøpsreferanser. Ja. Eller Joey Tribbiani eh, i Espen How You Doing. Ja, eller det er jo det, Friends har i hvert fall julepisoder, eller liksom de, de klipper tilbake, eller liksom de ser tilbake til hvordan de har feiret jul, har de i hvert fall. Ja, de forskjellige julene. Ja. Mm. Eller Halloween-episoder i forskjellige sammenheng. Skal vi ha Halloween-episoder? Ja, det blir jo et stort til dem. Vi kan jo ha jeg mugler på kvinnedagen. Kvinnedagsepisoder? episode ja. Um, har du hørt at det... 17. mai-episode vi ha. det må vi ha. 17. mai-episode. Skal, skal, vi podcaste på 17. mai? Eller? Ja, i hvert fall ha en 17. mai episode Ja, for det kuleste hadde jo vært å bare vært... For jeg husker en gang um, en uh, tidligere liksom bekjent av meg som faktisk bor under meg nå. Um, ja. Som... Uh, han og broren min spilte Dungeons and Dragons de, bare de to sammen på en 17. mai. Og det følte jeg var stusselig. <laughs> Liksom bare to, ja, stykker, ikke, ja. to stykker siden og spiller det og det, bare for at han skal få experience. <laughs> Eller XP da. Det er egentlig kult. Ja, men eh, jeg føler hakket eh, enda verre vil jo være å, å spille en podcast på 17. mai. Og sidde... Ja, folk laver jo TV-program på 17. mai, så hvorfor ikke? Ja, jeg mener ikke at ikke du kan gjøre noe annet enn det som er meningen du skal gjøre på 17. mai. Dette har vi jo diskutert masse ganger før. Vi Missa eh, denne nyttårsaften med og der, og kona mi på Twitter og tøysa og tulla ja. hjemme hos oss, og ikke bidro. Så, liksom, vi var ikke en del av den, på en måte, den feiringen som den meningen du skal... For jeg har jo det her problemet med høytider, at eh, forventningene er så store at jeg alltid føler at jeg ikke presterer nok, eller at jeg, at jeg feirer nok. Så jeg blir alltid, ikke deprimert, men jeg blir alltid konfliktet i høytid. Jeg føler ikke det å feire for lite. Altså, Nei, jeg vet du, jeg, er, jeg er så sykt Men, enig. 17. Eh, mai er ikke det, feirer vi ikke grunnlovs, er ikke det grunnlovsdagen? Vi feirer en lov der eh, opprinnelig sto at jøder ikke er lov i landet, <laughs> og at kvinner ikke har stemmerett, og at kongen har immunitet. Det er det vi feirer. Det er det vi feirer. Ja, men jeg har jo for lengst tatt avstand fra 17. mai-feiringa, ja. og for lengst... Uh, hatt disse diskusjonene med pappa Pappa! Pappa! Det der må bli karakter. Sleng deg på. <laughs> Pappa! Pappa! Pappa! Best of. Best of. Um, du, du, du, du, hører på. <laughs> Best of. Best of. Det var det. Um, Nå videre til neste klipp der, Urian. Dette er et klipp der jeg snakker... Skal vi introdusere klippene? Ja, har skal vi ha en sånn best-of-episode der vi bare kommer fra sånn klipp som ikke er best... Er eh, som, Hæ? Dette har jeg jo ikke hørt før. Ja, det er jo hysterisk når man tar... Ja, det er community har jo hatt det for så vidt, men... Uh. Halloween-episode, ja. Mm, jeg kunne gjerne tenke å gjøre en Halloween. Ja, det var gøy, for dere har sånn der spooky musikk hele tiden. Ja, ja, husker du eh, Comedy Bang var jo Halloween-episoder i en periode, gjorde du ikke det? Ja, det gjorde det i forrige Halloween, ja. Ja, og så har du, ehm, jeg husker pizzagjengen hadde noen veldig gøye Halloween-episoder. Ja, det var veldig absurd, det er noen du dødde, ja. Bytta hjerner, um, ja. den type ting. Ja. Hadde ikke, um, ja, så altså Simpsons har du jo, er det ikke flere? Alle har vel Halloween-episoder nå. Ja, de har, Community har noen hysteriske noen. Jeg hørte Dan Harmon uh, på uh, eh, Impro Nerd i dag, og... Um, han pratet om notes fra studio, der liksom de hadde lagt merke til at han hadde eh, Halloween-episode hvert år, eller hver sesong. Ja, han hadde det. Ja, det betyr at det går et år, eller har det gått et år. Ja, det betyr at de blir eldre. Ja. Det betyr at de etter hvert kommer til å graduate fra community college. Ja. Du kan ikke slutte med det, <laughs> så de kommer til å være på community college for alltid, eller et eller annet. Ja. Det sa han ikke. Eller han... Eh, ja, ja, og så bare ignorerte han altså. <laughs> det virker som... Det er sånn vi egentlig har gjort i forhold til NRK, at liksom... Nå, nå bare ignorerer vi notes. Nå ignorerer vi bare innspillerne, så, så bare lar vi det gå som det går. Men uh, et, et, den biologiske klokka mi uh, forteller meg at... Um, vi snart skal til Pier 6. Ja, det, det burde vi kanskje annonsert det første kvarter, eller det er nesten det første kvarteret. annonsert i bødelsen. Akkurat i dag så er jeg ikke så jækla interessert i å gjøre det, eller som, jeg driter i dramaturgien i sendingen, ja. jeg driter i å pirre lytteren. Altså, kan ikke heller bare lytteren uh, være interessert? Hva er det som er så rart med, med Ørjan i denne episoden? For er han så sånn nær på? Kan ikke heller bare være eh, lure på det. Se på det som en sånn mystisk episode. Nei, kan bare si han har just funnet ut at Buzz Aldrin opprinnelig første, skulle være den første mannen på månen. Men Buzz Aldrin var sånn en tullete figur. Det er bare så jævla irriterende at verden gang etter gang etter gang skal bli pult i ræva av noen som heter Armstrong. Ja. Jeg føler meg bare så snitt av hele armstrong slektet Ja, ja. Folk snakker om at det er... Armstrong var så kjekk, og han var så han sa aldri noe tull, han var seriøs, han var i marinen. Alle Tottenham-fans vet jo at uh, den gamle spissen Chris Armstrong var et rævhull, som nesten aldri leverte på banen. Og liksom, jeg føler folk snakker om Rockefeller-familien, eller, eller at det liksom... Eller Morgan, JP Morgan-familien. Ja, at det, det er drittfolk, men hva med Ar hele Armstrong-slekta har jo bare vært pikkhauer helt siden de... Ah. Nå, nå preiker vi til kor. Nå preiker vi til kor. Skal vi gå til PR6? Skal vi rett til PR6 allerede? Ja, det er. Ja, ja. La oss bare eh, gjøre oss klart til å sette over. Kan ikke du bare trykke på knappene? Ja. Ah, veldig useriøst da. <laughs> Det var teit. har Per 6. Hører dere med? Yes, det gjør jeg. Yes. Så hva setter over til dere? Skal vi ha en sånn der pinlig... Eh, mm, Nei, vi bare tar over her fra Per 6. <laughs> Ja. Eh, <laughs> ok, folkens. Uh, I dag kommer til å bli... Jeg vet ikke, kanskje den beste kvelden hele denne uka. Vi har hatt noen mislykka kvelder tidligere denne uka. Det må jeg bare beklage. Det når du inviterer eh, folk fra utlandet, fra Brasil, fra Jamaica, det er ikke alltid Ja, det er kulturforskjeller. OK. Uh, jeg tror bare vi skal gjøre klar for uh, første komiker i kveld. Han trenger egentlig ikke noe annen introduksjon enn at jeg ser navnet hans. Jostein T. Oh! Oi! Oi! Oi! Oi! Kom igjen! Oi! Oi! Oi! Kom igjen! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Takk for meg! OK, det var Jostein T. Så neste komiker opp er eh, Tarjei. Mm-hmm. er nervøs. Hele livet mitt har egentlig vært en prosess for å samle materiale til dette øyeblikket. Jeg føler liksom Jeg har satt meg i situasjoner i hele livet mitt som genererer materiale. Eh, angst, depresjon, selvmordsforsøk. Jeg gifta meg som 20-åring. Jeg fikk barn da jeg var 22. Liksom, det er akkurat som at eh, uten å ha visst om det, så har liksom hele livet mitt egentlig handlet om å, å, sette meg selv i situasjoner der jeg kan generere stand up materiale <laughs> Jeg tror ikke jeg kjenner meg igjen i det, eller, eller bare sier det. Okay, en dag her forleden så sto jeg og tog en sigarett utenfor eh, kreftavdelingen på Rikshospitalet. Nei, jeg bare håpet det var morsomt nok i seg selv. Lagt merke til at eldre folk alltid kjøper farin og mel i store partier. Det er en ting jeg har lagt merke til. liksom. Det er ikke sånn at de ikke stoler på systemet. At de ikke har tillit på noe. At uh, en dag så skal det plutselig gå tomt. Det er nesten som at de konstant forbereder seg på apokalypsen. Så hvis vi ender opp i et postdopp så vet jeg iallfall hvor jeg skal gå. Bestemor, her kommer jeg. Så kan vi bake til hun dør, naturlig. Eh, hva begrepet gøy betyr, det, det endrer seg litt når man får barn. Før, eh, før, jeg fikk barn, så tviler jeg egentlig på at jeg hadde fortalt kompisen min eh, Og det er bevisst i entall. Jeg sier kompisen min. At eh, jeg hadde det gøy på familietur i aktivitetsparken Rønnbjerg i påska. Så gøy er vel egentlig bare mer mindre slitsomt enn vanlig nå. Hver gang jeg sier 'Hvem kjøper tøy i taxfree-en?' osv., så, videre, så sier kona mi 'Det gjorde jeg'. Takk for meg. Ja, Tarjei. Unnskyld. Eh, kommer uh, Mennesker her på Pier 6. Er det noen her som har parkert en Mazda utenfor uh, døra? Er det noen som har parkert en Mazda utenfor døra her? Er det noen av dere? Ja. ja kan, du være, så snill og flytte den? Okay. Ja. Skal ha meg i gang? Ja, ok. Jeg har litt andre praktiske ting. Skal du ut og parkere Kan du flytte den Mazdaen? Jeg kan ikke gjøre det etter showet. Nei, Jeg står i veien. Det er brannsikkerhet her. Kan du komme, kan du komme opp her på scenen? Jeg tror jeg må prate med deg. Jeg Prate på bakkontoret her. Jeg tror du, må, jeg tror du ble banda på livstid. Ok, jeg vet ikke akkurat om jeg er enig i det. Du er enig? Du har jo ikke noe valg. Ja, men er du politi, eller? Hæ? Nei, jeg er daglig leder og manager på Pier 6. Er det du som er daglig leder? Det er jeg som er daglig leder, ja du som snoker bak kulissene? Det er meg. Det er som, det er som er det puller strings. Det er du som er the man behind the curtain? Det er det. Ja. Jeg kan du komme opp på scenen. Er du Jeff Dunham til, til min dokke? Altså, nei, det er jeg ikke. Jeg kan komme opp. Ja. ja. Hei. Ah! Ah! Kan du flytte bastaen nå? Kan du flytte masten? Hva er det som er galt med deg? Kan du flytte masta? Ja. Se det, vi har vært uh, sketsjteamet Pubertet. Takk for oss. Ok, det var det der war doch klar over, at vi hadde eget sketsjteam her på Pier 6 nå. Ne? Nå er det enda mer humor på gang. Her er open mic for dere. Ja vel, folkens. Um, ja, open mic. Jeg kommer fra Amerika. Um, ehm, og når jeg først kom til Norge, så var det en ting som jeg la merke til ganske kjapt. Og det var at uh, det vi kaller for soccer i Amerika det kaller dere for football. Og det, <laughs> eh, det fikk meg Altså det heter um, soccer. Men uansett, har dere tenkt på det å sitte og spise god mat og snop mens du <laughs> ser, ser menn slite seg ut? Uh, altså, jeg liker å ta med en boks med chilinøtter eller fried chicken eller et eller annet og se på fotball, og det er liksom jeg er rimelig det å sitte og slappe skikkelig av og se på menn som virkelig sliter seg ut, det er egentlig ganske sadistisk når du tenker over det. Jeg vet ikke. Ja, mm. Hvis jeg kunne reist i tid, så er det to ting jeg tenker på. Betting og historiske hendelser. Jeg ville reist tilbake til Jesu korfestelse. Og når jødene bedte om klærne til Jesus, så ville jeg observert, slik at jeg kunne gå tilbake og vunne klærne ved en senere anledning. Jeg vet ikke Jeg har ikke så mye materiale er det greit om jeg bare tar et dikt? Eller, altså det Jeg føler kanskje ikke et standup er helt min greie. Men det er iallfall veldig godt å kunne stå på scenen, jeg merker jeg, for andre gang. Det sadistisk. Meget sadistisk. Jesus, korsfestelse, betting. Kult. Hjelp gmailen vår. Passe aggressivt fra min side. Kjipe ting. Ensomhet. Prøver å roaste. Roast, Fullu. Mm, Indregård. Hørespill. Fingeren på pulsen, five standups middag med tvillingene. Gullruten. Eller var det Gullfisken? Sånne ting. Crossover-episode her. svaret på kritikken. Sadistisk. Ved en senere anledning sadistisk. Takk for meg. Ok. <laughs> Eh, jeg minner bare alle på at det er faktisk standup jeg kommer for å se. <laughs> Vi skift, prøver å skifte Men takk til Open Mic for at han iallfall er åpen. Uh, neste standup-komiker eh, Noen kjenner han kanskje fra andre jobber. Ta vel imot Tormod Eliassen. Oh, oh, oh, oh. Ho! Jeg bare... Jeg liker å holde hele, hele mikrofonstativet i en hånd. Det er veldig inn med sånne overnaturlige ting for tiden. Altså, jeg gjør bra forsøk åndenes makt. Men jeg forholder meg til virkeligheten. Ja, vi gjør! Hold kjeft. Hold kjeft, Trond. Gi meg nå! Trond her. Jeg vet ikke, det er det første gang jeg er på scenen. Jeg, jeg, jeg, jeg er så stolt over min egne vitser. Jeg er den personen. <laughs> Jeg syns Frp bør være forsiktig med hva de uttaler seg i media. Noen av de uttalelsene Jeg synes du bør være forsiktig med hva du uttaler på scenen. Ja. Nei, men hva heter du? Kalle? Ah, jeg, jeg kjeder meg allerede. Du må gi meg noe mer, Kalle. Og heter, ja, jeg vil Kalle, jeg bare tuller med det. Men jeg er sånn seriøs at Frp må være forsiktig med at du uttaler seg om det. Jeg føler de setter muslimer i dårlig lys. Det er om å gjemme mer! Jeg er Tormod Eliassen. Jeg er utgående reporter. Kan dere ikke le litt? Dette er en styrkekonkurranse. Ha Takk skal vi ta for meg. Det var Tormod Eliassen. Men neste gang så skal jeg være litt mer godt forberedt. Tusen takk for meg. Ok, takk, Tormod. Kvelden har gått fort eh, her på PS6. Fortere enn vi hadde trodd. Så jeg, jeg, eh, hvis, eh, hvis, alle bare kan henge rundt i og, og, kjøpe litt flere øl, så kanskje vi kan eh, holde oss i business. Ok, siste komiker i kveld eh, gjorde stort inntrykk første gang han var her. Han, eh, han ble lagt merke til, eh, og, og ryktene vil ha det til at han snart skal på veien. Her er Bjarne Hansen. ja, så er Bjørn Hansen, Quadrock-spesialisten hans. Jeg har faktisk skrevet tekster nå. Begynner å komme, begynner å komme som standup-komiker. Kongefamilien, dere. <laughs> Er det bare meg, eller har eh, Har de vært der litt lenger enn det de var velkommen? Ja, ja, ja. Jeg <laughs> vet det er konseptet. Jeg vet jeg hadde et par eh, kompiser over forrige lørdag. Skulle hjelpe meg å male noen vegger. Pusse opp. Jeg kjenner deg igjen. Just flytta inn i uh, ny leilighet. Det er jo stress. Må flytte på møbler og dekke gulvet. og... Ja, bo er et stort ord, egentlig. Altså, det har gått greit til nå, men eh, jeg er veldig takknemlig for at kompisene mine hjelper til. Det går, går det fortere, men eh, det ble en mindre kaotisk overgang. Akkurat som kongefamilien var til for å gi den norske nasjonen respekt blant de andre landene i Europa, men som stort sett var monarki og... Deres rolle var som eh, kompisene. De skulle hjelpe oss å flytte inn og pusse opp. De skulle ikke bo her. I hvert fall ikke få betalt for å bo her. Det <laughs> er klart hvor vanskelig det er å etablere seg på boligmarkedet om dagen. Leieprisene Rød tråd! <laughs> Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har skrevet ned tekst nå. Leieprisene er like høye som låneprisene, tar du opp lån, må du lage det på å kun betale renter i 10-5 år, eller 5-10 år, blir det mer riktig. ja, ja. Og hvis ikke det er hardt nok, skal du attpåtil ha en familie på seks som skal ha betalt for å bo hos deg. Konge, kongefamilien, altså. <laughs> Uansett, tilbake til kompisene mine. Det var noe eh, Dette er en tekst? <laughs> det er en tekst, ja. Det var noe lignende som skjedde med, skjedde med kompisene vi nærmer oss ferdig med malinga, så fant jeg ut at jeg skulle lage en lasagne til dem. Det er takk for hjelpa. 45 litt, eller? minutter. 45 minutter? Tenker du på? Det tar 45 minutter å lage lasagne. Ja, det, det er kjapt. Ja, ja. Mm. Jeg tenkte jeg skulle takle det for hjelpa. Det er lørdag. Det er kjapt og enkelt å lage. Du kan, eh, kan lenge litt på den norske olja. Ingrediensene ligger i kjøleskapet. Man kan like godt bare bruke det. Crowd work! Så kompisene eh, satt stor pris på lasagne når vi spiste oss gode og mette. Så det ble liggende, det ble liggende på sofaen min. Og det så ut som de var villige til å gå med en gang. Jeg tenkte OK, skal få lov til å fordøye maten sin. Så jeg gikk og tok meg en dusj. Jeg Regna med at jeg skulle gå mens jeg dusja, men uh, akkurat som gutta på Eidsvoll lærte jeg at uh, jeg lærte på den harde måten. Man må ifra at folk må gå når han er ferdig med, opp, med en oppgave. Folk klarer tydeligvis ikke å tenke ut som på egen hånd. Som eh, Underfundig, <laughs> Bjarne! Ja, det har hona og skrevet ned og Ja, jeg skal se på noe. Rewrite og rewrite og som den sosialdemokraten er, så lot jeg de være litt. Skulle jeg gjøre? Sende de på døra? Det var det jeg ville, men faktisk burde jeg gjort, men For det med kompisene som det med kongefamilien det spilte en viktig rolle i historien. De malt et par vegger. NFN! Hæ? NFN! Hva er det for noe? Norge for nordmenn! OK. Det er var sånne type. Men det er liksom kompisene jeg spilte Sånne type. Vi det her er før dere! Det her er ikke dialog. Det her er en illusion av dialog. Jeg prater til det. Og du skal føle som vi har en dialog, men jeg prater bare det. Du skal ikke være med i samtalen. Dra til helvete! Ja, takk. Så det, nå ble han eh, lovskrevet ut. Jeg gjorde ikke det. Hva er det du prater om? Ja, jeg gjorde det. Og nå har jeg sett kompisene er som sånn kongefamilien. De spilte en viktig rolle i historien. De malte et par vegger og laga Norge politisk relevans en gang i tida, men Utrydda samene? Men akkurat nå har jeg bare lyst til å senke meg ned i sofaen med et kaldt glass vann og se på Lindmo. Jeg drikker vann fordi jeg har blitt veldig opps på kosthold. Jeg har sett masse på eh, dokumentarer og jeg har også blitt veldig miljøbevisst. Lasagne er på en måte som olje. Det er ikke bra for meg, men det er godt å tanke på å leve uten å ha. Men det er fullt mulig. Det er bare ikke blitt eh, ordentlig prøvd, prøvd ennå. Akkurat som smokken. Bruker du den for lenge, går det utover tennene. Det er på tide å bli voksen og gjøre seg uavhengig smokk. Isbre, lufta vi puster inn, ozonlaget, det er tennene våre. Hey! Nå vil de begynne å bore etter olje i Lofoten og Barentshavet, så må ikke tannstillinga har feil nok fra før av. Å bore etter olje i Lofoten eller hvor som helst i verden det er det samme som å holde en 163 år gammel mann kunstig i live bare fordi han var, bare fordi han var livet på festen en gang i tida. Han er ikke, han er ikke lenger relevant. Hei, nå som olja er her kan vi høre for dårlig popmusikk og leve i en illusjon om at bruk av petroleum ikke er natur- og eksistensutleggende, men heller det, det, å leve det gode liv. Ja! La mannen dø! Det fins andre fester. Olje og petroleum er det jo. Er to tyngste økonomiske institusjonene i samfunnet. Hele infrastrukturen er bygd opp mot, mot olje. Ja, men det kommer ei tid etter nachspielet. Og du må sove av det ruset og stå opp neste dag, i morgen og angre over gårsdagen. Om du ikke har noe å angre over, kjenner du det minste på kroppen at noe ikke er som det skal være. Ja, alle vet at de fleste, de fleste er på neste helg. Vi finner bitte lite oljefelt som kan eh, møte behov for en kveld, for ingen fest. De er bedre enn olje. En 163 år gammel mann skal ikke, uansett åssen du snur og vender på det, være livet på festen. <laughs> Du henger med feil folk! <laughs> Det er ikke engang ironisk kult kall nå en respirator til olja her på meg. Det fins andre fester. Og kanskje vi bør revurdere livsstilen vår. Bli voksne. Vi trenger ikke å stjele alkohol fra forfedrene lenger. Vi kan kjøpe det skjell i butikken. Fossilbrensel. Jeg ser for meg et møte mellom to representanter fra forskjellige unimoriske raser. Den ene av dem var opprinnelig eller, den ene av dem var opprinnelig på vei til jorda for å ønske menneskeheten inn i klubben for universets, bevi universets bevissthet manifestert i materie. I legmannsord en klubb for det kule. Men han snudde da, da skipet kom innenfor, innenfor skanningavstand til jorda. En avstand for våre teleskoper kan bare drømme om i dag. Da han forteller han andre Jeg var på vei til å besøke jorda. Og hun fortsatte selvfølgelig bare sånn vi snakker et udomjordisk språk. Og jeg hadde hørt rykte om at en del av universet var blitt bevisst på seg selv der. Så det var naturlig å invitere dem med i klubben vår, hvor vi utforsker hvor det, hva det virkelig betyr å være et bevisst vesen i universet, hvordan tid ikke eksisterer, hvordan døden ikke eksisterer, hvordan vi reiser gjennom dimensjoner og har funnet noe som kan ligne den sanne meningen av livet, men som kun er tilgjengelig for klubbmedlemmer. Det er kjipe, selv om de er en light da. Da vi kom til jorda og så hva de holdt på med, ble så sjokkert at de snudde. Den ene halvparten er ute og fester med en 163 år gammel mann, mens den andre sitter hjemme og ser på Lindmo. Det er en 50 000 år gammel rase som lever på forfedrenes ressurser. Nekter å slutte med smokk og betaler en familie store summer med penger for å fortelle hvor bra de er som mennesker og nasjoner på par ganger i året. Det er de minste fåtall som går med som motstrømmen. Se det! Jeg har vært Bjarne Hansen. Takk for meg. Eller vil jeg OK. Dag Sørås, pass på. Det er en ny sheriff i byen. Og det er da Bjarne Hansen. Ståprisen 2013. Hæ? Du vet hva jeg snakker om? Ei stjerne er født på Pier 6 i Kristiansand. Vi får håpe du kommer tilbake, Bjarne. Det er, det er gøy å se lokale komikere blomstre på scenen her. Um, jeg tror bare vi skal takke for i kveld eh, og, og be dere om å kjøre trygt hjem. Um, jeg har fått inn en ny rapport om ulvene. Uh, fortsatt veldig få ulver synlig Fortsatt veldig få us, uh, eh, lite synlige eh, med, for, Fortsatt døde Fett Fetteren min døde av ulv. Når da? I forrige uke. Ouch. Eh, et dødsfall Jeg tok alle forhåndsregler. Det har vært et dødsfall med, etter ulveangrep de, de, siste to månedene. De er fortsatt der ute. De angriper plutselig. Ta alle forhåndsregler. Lykke til. Kjør forsiktig. Aldri gå i flokker på mindre enn ti. Kjøp to for én. Det er torsdag. Kom og snakk med meg etter showet hvis dere trenger menneskelig kontakt. Takk for i kveld. Ha det! Så er det Åse-gutterne tilbake. Ørjan og til Olaf. Best of, best of, best of, best of. <laughs> I crack myself up. Ja, det er hysterisk Det å lave en podcast som kun du selv nesten hører på. Ehm, nei, tydeligvis den fyren. Men jeg liker det. Altså, Alle andre podcaster er så dårlige, Det er ikke så morsomme som våres alle andre podcaster. Um. Jeg vet ikke, det er noe med den uh, organiske magien vi skal arbeide i øyeblikket, arbeide Noen ganger så er det bare det at bare prøv det hjemme, liksom. Bare morsom, spill inn noe vas, noe som du synes er gøy. Hør på dette på, du kommer til å le deg ihjel. Det er som... Ja, etter hvert som det er de flinke som oss. Vi, vi spiller inn gull hver gang vi spiller inn nå. Men du må ha, jeg vet ikke, 15 episoder før det begynner å skje. Ja, jeg føler vi, vi, vi kommer oss etter syv. Ok, jeg følte kanskje vi pika på episode 3, men... Eh. Ja, jeg føler eh, pi. Hæ? <laughs> jeg føler vi egentlig har vært... Eh, den første episoden var jo mer orienteringsepisode, mens resten har vært top-notch Hva med comedy. Første episode var sånn at du kommer inn i et rom, hva ser Eller liksom... Du begynner bare kjapt å beskrive rommet. Nå føler jeg vi har beskrevet rommet. Men, men det er fortsatt et tomt rom. Nei, jeg vet ikke hva jeg vil med dette. Nei, Jeg vet ikke, jeg prøvde å være morsom. Ah, ok. Ja, nei. Nei, jeg burde kanskje fått en mann som kunne sykle rundt her, som kunne skape litt stemning. Det vi egentlig skulle hatt var en tredje, liksom for denne, denne radioresepsjonen, dynamikken, at liksom hvis vi hadde hakket løs på en som var litt ulig oss, for vi hadde veldig like. Så hvis vi hadde hatt liksom, eh, jeg vet ikke, jeg kan få inn det. God fyr bage her som... Uh, jeg kan få inn to modeller kåre hvis du har lyst til å hakke på noen jeg vet med Tormod så føler jeg, hadde Tormod også vært her, så hadde det vært liksom basically akkurat som radioresepsjonen. Det hadde blitt nesten å, å rippe de off. Skal jeg ha Tormod siden her? Nei. Ok. Uh, Hallo, Jan. Kan du komme inn i bilen? Du har sådd i bilen. Det var han veldig kjapt. Han, slått i bilen han logget bak her. Eh, han har ikke lagt merke til meg. Han logget bak her i baksetet. Ok, Tormo, dette er creepy. Ja, <laughs> jeg føler det. Jeg føler litt, eh, føler er... Åh, men det er ikke... Hva skal jeg si for noe? Det, var ikke du just på Pier 6? <laughs> Jo, jeg var det, men... Uh, jeg har mine knep. <laughs> ok, ok. Er du en... Men hva, har du lyst til å prate om noe, eller sånn... Uh... Nei, jeg vet ikke, du er jo en dust. Åh, jeg er en dust. Du er en dust. Ja, jeg føler du er en... En, eh, en dust? Kronidiot. Hæ? Nå, nå sitter han på at tuller, altså. Jeg føler akkurat som når Miggo gjør oss bestiller sushi, så er jo du den personen som basically... Du spiser åtte bider liksom. Hvem spiser åtte bider sushi? Og ikke bruker sojasaus. Jeg spiser ikke sushi en hel tatt. Å, nei, ja. Nei, jeg spiser sushi. Jeg vet ikke, jeg ble fort mett på sushi. Fort mett på sushi? Det går ikke an å bli mett på sushi. Det er ah, liksom bare en ah. dust. Altså, jeg har litt sånn fingerlimme bare for å være inkludert i gjengen her. Ja, men du er i hvert fall morsom på en måte da. Men du appellerer oh. til på en måte det dumme, de dumme lytterne våre, li og det. Du er sympatisk. Oh, tusen takk. Er du er naiv, du er sympatisk, du er, jeg vet ikke, godtroens. Men du er jo dum, som et brød. Ja, nå har jeg jo en selvvalgt eh, bachelor, så jeg føler ikke... Eh, er han virkelig selvvalgt, eller er det... Ja, han er selvvalgt. Jeg var slags, ja, du har jo tusen emner i denne bacheloren. Ja, det er viktig nå, å ha litt mye kunnskaper på mange områder, i stedet for bare å spesialisere seg på ett område. Akkurat nå føler jeg... Sånn Olav var jo dumme, så han har jo bare tatt lave uddannelse som tømmer Ja, føler du. Takk jo. Føler Nei, du... Meg, altså. Fuck you, Tormod. Jeg føler vi har gitt deg en sjanse her, som uh, eh, utgående rapport, og... Åh, jeg er veldig takknemlig for det, men... Er det noe eh, galt med lav utdannelse, nå? Nei, eh, ikke indirekt, nei. Jeg var med her og prøvde å være en del av gjengen og kødde med her, men ja, men det føler ikke du. Nå hadde jeg akkurat tenkt å gå tilbake og si at uh, basically så fikk jeg litt dårlig samvittighet nå, for det... Jeg føler jeg er på dårlig humør da, og det å la det smitte over på mine interaksjoner med deg, er liksom bare, uh, vet ikke, dick move. <laughs> jeg føler jo liksom, du er jo <laughs> bare en hyggelig fyr, og du fortjener en plass her liksom. Uh, tusen takk. Nei, jeg føler det, du gjør en god jobb, men eh, jeg vet ikke, det... Jeg føler det er jo dette som er altså. sosialdemokratiets skyggeside, liksom. Hva tenker du på? <laughs> At vi må ta vare på alle, vi har snakket om det tidligere i episoden, liksom. De svage må på en måte... Ikke, vi må passe på alle, vi må... Jeg antyder ikke at du er svag på noen som helst måte. Du har jo selv uttalt at du frykter veldig mye og er redd for ah, men jeg føler jeg har kommet det siste halvåret, altså, eller de siste månedene. Du er fortsatt redd for høyre ekstremister, ikke sant? Jo, men eh, hva skal jeg si for noe? Eh, høyre, eh, redd og redd for det. Ikke noe mer enn vanlig, eller ikke noe mer enn andre, egentlig. Du er litt redd for venstre og sentrumsekstremister? Ja, radikale i seg selv, eller, eller ikke radikale, men ekstremister, det er litt skeptisk. Hvis du er så overbevist på noe, og, og, og kommer det ifra, liksom, er det mer en frykt eller en uh, angst at du, du er redd for at du... Ikke strekker til, eller... Ja, eller ikke, eh, ja, du, er, du, er redd for å forandre det, eller du, du, er redd for at det du tror på det, det er kanskje ikke så relevant lenger. Du er kanskje redd for at du må gå noen runder med deg selv om det du egentlig tror. Ja, gå inn i deg selv og mødle, liksom, ta tykk ned i deg selv og sånn, Jeg finner du mye skummelt. Ok, det, jeg føler ikke dette er på en måte karakterutvikling hos deg. Føler jeg, Tormod, jeg visste ikke at du hadde den type dybde, så det er veldig kult. Ja, nei, etter å ha hengt i følge med dere to, så... Eh, det, det smitter eh, over det der... Eh, det smitter over det der... Ja, det det. Jeg lærte litt fra den Olge Ork-episoden, altså. <laughs> ja, kult. Nei, jeg, jeg hørte den noen ganger. Ok, nei, nei, for jeg føler liksom... Vi er jo veldig selvreflekterte med Tor Olaf, og det... Ja, jeg føler jo det er jo den ting, type ting som kan... Det er jo prominent og eh, selvreflektert. Eh. Akkurat, jeg er litt redd for å bruke det begrepet etter det. <laughs> Best of, best of, best of, best of. Jeg er jo en prominent figur på jobb, kanskje. Best of, best of. Ja, det er det. Å, Åh, nei, jeg skjønner ikke helt ut av løkken der, så jeg sitter her og... Hva er det best of-greier? Jeg skjønte, jeg skjønte ikke helt den, men... Uh... Det var et eller vi holdt på med mens du var på Pier 6, som vi drev å plane. Okay, okay. Snakket om det. Men uh, uansett... Um jeg vet ikke akkurat om dette var konstruktivt. Jeg vet ikke om akkurat liksom, den type dynamikk, den er aggressiv, om det var helt vår greie å si det på en måte hakke løs på en stakkars naiv eh, og hyggelig sympatisk fyr her. Nei, jeg er heller ikke det. Jeg føler det, altså, Tormod, eh, Tormod har livets rett, og det... Å, tusen takk. Eller det, tusen takk, jeg føler egentlig det sier seg selv når jeg sier sånn det er menneske. Kan kanskje adressere deg i an, andre person, eller hva det blir, i stedet for i tredje person. <laughs> du har livets rett, Tormod. Ja, tusen takk. det var dårlig gjort av meg å snakke til deg som om ikke du var her. Ja, men det er jo litt vanskelig å si deg bak <laughs> der. Liksom, du må snu deg rundt og se. Ja, det er jo ah, vanskelig å vite hvor han er når han plutselig kan uh, manifestere bilen vår uh, helt sånn øyeblikkelig plutselig. Ja, men det er jo sånn det er med noen av de, de sneaky bastards. Ja, nå står vi jo på parkeringsplassen utenfor Pier 6, og det gjør vi ikke. <laughs> Det var bare... Jeg tror, jeg, tror sykler, jeg, jeg tror sykkelen her. For deg som jeg bare sykler etter Pier 6 og bort til bilen deres. Var det du som syklet rundt bilen nå tidligere? Ja, var det det? Jeg var redd for, å eh, måtte sjekke inn og se om det var dere som satt i bilen der. Og, og flaksen så klarte jeg snike meg inn under det der... Eh, det er som en god venn av meg sier, alt henger sammen. Det, det er ingenting som er tilfeldig. Åh, jeg har hørt et uttrykk som heter full circle. <laughs> ja, ja, ja, Tormod. Åh, nå fikk jeg det til å <laughs> altså, det er bare det at du som person... Uh... Jeg tar opp ting, eller fanger opp ting fra dere. Er du basically bare en sånn... Jeg vet ikke, ja, en svamp. Altså, hvis du, på en måte, jeg føler meg vi er en podcast som snakker om ting vi har hørt på podcasts vi er på en måte en sånn lillebroren til ordentlig podcast, og så er du en person som plukker opp fra det igjen. Du er en sånn, du er på en måte lusa på lusa på dyret på en måte. Ja, du kan si jeg er en påsitt. Hvis det er det heider, så ja. Men du sitter jo inne med jækla mye kunnskap. Altså, du har jo sikkert hatt, jeg vet ikke om du har hatt 80 forskjellige emner i den bacheloren, eller 90, eller hva du er nå? Ja, det var litt overdrevet. Ok, 12. Når man tenker, uh, jeg slutter med skolen, jeg var 25. Hvor mye typisk har du, hvor mange, var det mye 10 studiepoeng til du to, eller var det... Ja. Ja, altså det er et sted mellom, la oss si, et sted mellom 14 og 18... Jeg skal si at jeg hadde en blackout i, når jeg var for et år siden, så har jeg jo innlagt å ha en litt blackout, så jeg husker ikke så mye tilbake fra den studietiden, men... Uh, men hvor mange studiepoeng har du totalt? Det kan jeg ikke huske siden jeg hadde den blackouten. Er det 180, tror du? Det kan godt hende det var noe til å få en selvvalgt bachelor i hvert fall. 180 er jo på en måte det vanlige. Ja, da mister dere helt <laughs> med når det kommer til sånne ting. Ja, for du er ikke... Jeg <laughs> er lav huden, ikke jeg bare en tømmer. Oh. Nei, men uh, eh, 180 er det vanlige for en bachelor. Ja, men nå er eh, det nok det. Ja, ja, kult. Uh, altså... Jeg har nok litt flere, jeg vet ikke om det går an å få flere, siden jeg har... Uh... Du har sikkert flere. Det går tid, er litt tid vi slutter på almen. Begynner å bli så gammel nå at jeg husker ikke det. Har du tatt smykke det sa Hva er det for? Nei, nei. Jeg har satt uh, engelsk uh, film og sånne ting. Uh, ja, for det var jo en forvirring en gang der rundt om at du var en annen Tormod Mod Eliassen. Mm, ja, stemmer det. Talentfull regissør. Ja, hvis noen vil se den på en måte ekte Tormod Mod Eliassens uh, ikke materiale, ikke tekster, uh, hans ja, la oss bare kalle kunst da. Hvis du ser okay. kunsten hans, tror jeg han kommer med en spillefilm på kino ganske snart. Ja, jeg, til, jeg tror de får alle, alle får en spillefilm. Eller, det er ofte sånn, ja. hvis, du, hvis, du, går ut fra Lillehammer, uh, graduater fra filmskolen i Lillehammer, så får du ofte et prosjekt der du kan, eh, hvis du, i hvert fall de fleste, de som har vist de som, altså, de som stikker litt fram. Altså, de prominente. <laughs> ja. Ja, du, jeg ser hva du gjorde. Du imponerer. det var veldig kult. Du, du, ja, jeg føler det. Jeg føler det er en dynamikk her, altså. Hva er det, er det, alle, hva er det, er det du, du, eh, hinter? Altså, du, mobber meg, du håner meg i dialogen. Får meg til å ja, si det åpenbare. Jeg følte jo, prøvde for en tid å si, det var jo en spøk på en måte. Ja, ja, men så går jeg hen og sier prominent, og så har du allerede kødda om ordet, så på en måte så driter jeg meg litt ut da. På en måte med... Ja, det var ikke ment sånn, det var egentlig ment en callback. Ja, jeg skjønner det, men eh, jeg føler jeg dreit meg ut for det at du allerede spøkte om ordet prominent. Og så sa jeg ordet prominent. Ja, det, samme det. Deg. Skal vi si det her forklare? jeg kan ikke dekonstruere humor for uh, eh, Tore mot sin skyld. Han er sikkert... Nei, jeg skjønner hva du mener. Men, uh... Ja, du skjønner allerede hva jeg mener. Ja, jeg tror det. Ja. Tormod Eliassen, eh, den uh, ordentlige Tormod Eliassen, har i hvert fall en episode, nei, en episode, en film som kommer på kino nå, som heter Slalom. Så den er kult du, du ja, det burde folk sjekke ut. Sjekk ut Slalom, i for det, det, er en film om en... Um, en... Uh, orphan, hva er det på norsk? Barn... <laughs> Jeg skulle si barnløs. <laughs> en barnløs person som... Uh, <laughs> ja, jeg tror det, er hva det heter på noe... En av de der få, de der stakkarslige barnløse. En foreldreløs, uh, rebelsk barnevernsunge som, som har flyttet til en familie på bygd da. Og det eneste de har der som man kan drive på med det er... Alpinbakke. Det er alpinbakke, ja. Det er å stå på slalomski. Så ja, etter... det er litt sånn coming of age. Uh, coming, on, coming, coming of, of age. Du kan se på det som en metafor for det å bli voksen. Etter, eh, altså, han, han, trener seg i hvert fall opp. Han har en, men, en, en mentor. Det er jo han eh, danske eh, Kim Bodnia. Spiller mentor okay. hans. Det er ganske kule greier. Han lærer oss slalom. Han eh, lærer viktigheten med konkurranse, hvordan sånn, eh, du kan... Eh. Ja, han lærer viktigheten med å få hele vårt samfunn er bygd opp på konkurranse, Fordi at det... Ja. Du må stikke deg frem for å være noe her i verden. Altså, hvis det ikke vi hadde hatt konkurranse, så er det ingen som hadde gjort en dritt. Det er min uh, hypotese i hvert fall, så... Men uansett, uh, han... Altså, nå har jeg sett en tidlig screening, han, jeg har ikke lyst til å spoile han, men han vinner... Så du kjenner den, Tormo, du? Han vinner fyren vinner slalomrennet på slutten av filmen. Ja, det var og nesten sikkert forutse det. Og så banger han ei eh, ganske... Det hadde, vært, hadde vært litt morsommere hvis han hadde bare kjørt rett i et tre og blitt steril for livet. Det ville vært uh, på en måte humor, men det ville ikke vært... Um, <laughs> noe, det ville ikke vært noen viktig tematikk i den filmen da. Det er det, akkurat som da forteller du bare at du kan... Nei, jeg Frode, hun der, skal jeg se for noe, eh, ungdomskjæresten hans måtte jo belage seg på å være sammen med en steril mann resten av livet, og <laughs> takle det. Hun hadde rett og slett vært fanget i et uh, forhold... Uh, ja. Altså, hun hadde... Som 15-åring så tror jeg hun kan gå fra det forholdet. Jeg tror ikke hun trenger å være... Ja, men da, må, da lærer du jo at uh, livet er ikke alltid sånn som du ser for meg, at det skal være. Det er alltid på planlagt å være sammen for resten av livet, og så skjer dette, og så... Du har ikke lyst til å lave en film som handler om at... Uh, at uh, du kan jobbe så hardt du bare vil, men plutselig kan du forferdelig inntreffe, og så er du fanger resten av livet. Det er en forferdelig uh, tematikk. Hva er det for slags lærepeng å gi til, til unge folk? Ok, uh, tematikken her. Du, uh, du, begynner med veldig dårlige forutsetninger, du er et foreldreløst barn, du ble plassert hos en dårlig fosterfamilie på bygda, men du finner en interesse, en lidenskap, en ting du virkelig brenner for. Og så kommer en mentor inn i bildet og trener deg opp, du jobber hardt, og du ble best. Du ble best for det du brenner for. Som Frans Kafka sier, du, du må ikke vanne det ned, du må bare dyrke det hemmingsløst, det du faktisk eh, har lidenskap for. Og så kjører de ned tre, blir steril, og fanger en stakkars eh, 17 år gammel jente så, til å ta vare, og ikke bare et steril og lam, renere kanskje med, til å ta vare på deg resten av livet. <laughs> Så uansett hvor hardt du jobber der ute, uansett om du har kommet opp av ingenting <laughs> og, og blitt noe stort, så kan det bare inntreffe plutselig Forferdelig eh, Det er jo veldig trist tematikk. <laughs> Skal vi bare avslutte der? Med okay. Lys og kjærlighet. Lys og kjærlighet. Greit.